Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. 11. svibnja 330. godine, nakon što su deseci tisuća radnika i zanatlija radili dan i noć mahnitim tempom, car Rimskog carstva Konstantin Veliki odlučio je svečano posvetiti svoj novi Rim na istoku carstva. Konstantin nije štedio ni novaca ni radne snage kako bi utemeljio grad koji će biti sigurniji od Rima na zapadu carstva. Tog 11. svibnja 330. godine, najvjerojatnije je bio ponedjeljak, car je odlučio posvetiti grad i tako označiti početak njegovog službenog postojanja. Car je bio na misiju u crkvi Svetog Mira ili Aja Ireni. Pogani su pak mogli prisustvovati na svojim svečanostima koja su organizirana na raznim mjestima u Novom gradu. Te su svečanosti bile organizirane samo tada. Novi Rim trebao je biti grad podignut u kršćanskom duhu, bez poganskih hramova. Na misiji u Svetoj Ireni Novi Rim je posvećen djevici Mariji. Grad u tom trenutku nije baš bio ravan Rimu, ali već tada bio četiri puta veći od Bizantija, koji je rimski car Septimije Sever dao ponovno podignuti nakon što ga je 196. godine u građanskom ratu zauzeo, pobio većinu stanovništva i sravnio većinu grada sa zemljom. U Konstantinovom gradu središnje mjesto imala je velika carska palača. John Bagnell Bury u knjizi Povijest kasnog rimskog carstva piše. Petraston ili palača s četiri trijema, podignuta na prvom brdu, bila je središte starog Bizantija. Konstantin ju je dao se graditi i dao ju je ime Augusteum, u znak počasti prema svojoj majci Augusti Heleni, čiji je kip dao tamo postaviti. Oko palače bile su okupljene građevine koje su igrale glavnu ulogu u političkom životu i povijesti grada. Na sjevernoj strani bila je velika crkva posvećena Svetoj Sofiji, Svetoj mudrosti, koju je možda utemeljio Konstantin, ali ju je sigurno dovršio njegov sin Konstancije. Na istoku je bila kuća senata, bazilika s uobičajenom apsidom na istočnom kraju. Na jugu je bio glavni ulaz u carsku palaču, blizu njega bila je Zeuksipova kupelj. Novi Rim, punim imenom Novi Rim koji je Carigrad, grad u kojemu je car, bit će poznat u carstvu pod imenom Konstantinopolis ili Konstantinov grad. Bio je smješten na mjestu koje je nadziralo prolaz iz mramornog u Crno more. Imao je oblik trapeza. Jedna njegova strana bila je tako malena da ga Bjuri naziva i trokutom s jednim otupljenim vrhom. Kao i Rim, imao je sedam brežuljaka. Jedan je bio osamljeni brežuljak na jugozapadu grada, ostalih šest bili su vrhovi na grebenu koji se uzdignuo iznad Zlatnog roga. Za njegovu obranu Konstantin je podignuo velike zidine. Za vrijeme cara Istočnog carstva Teodozija II. njegov prefekt Antemije dao je podignuti nove zidove udaljene 2 km od Konstantinovih. Unutarnji zidovi tog fortifikacijskog sustava bili su debeli oko 4 metra, ojačani s 96 kula visokih 20 metara, udaljenih jedna od druge također 20 metara. Vanjski zidovi bili su tanji, debeli od 60 cm do 1 metra. I taj zid imao 96 kula, visokih od 10 do 12 metara. U grad se ulazilo kroz 10 vrata, pet vojnih i pet civilnih. Najveća su bila zlatna vrata koje je podignuo Teodozije Veliki. Na vrhuncu moći Carigrad se prostirao na 23 četvorna kilometra. Carska palača bila je središte Carigrada ju je podignuo Konstantin, ona je bila možda ne veća od palače koju je car Dioklecijan dao podignuti pokraj Salone. Kasnije je ta palača prerasla u golemi kompleks koji se prostirao po cijelom prvom brežuljku i sastojao se od palače, vrtova, terasa, crkvi, dvorana za primanje, prijestolnih dvorana. Pored palače, Carigrad je imao još jednu žarišnu točku. Nju John Julius Norvić u knjizi Kratka povijest Bizanta ovako opisuje. Žarišna točka Konstantinovog novog rada bio je milion ili prvi miljokaz. Sastojao se od četiri triumfalna luka, koji su činili kvadrat i podržavali su kupolu iznad koje je bila postavljena najpoštovanija od svih kršćanskih relikvija, sam istinski pravi križ, koji je carica Helena poslala iz Jeruzalema. Od te točke mjerene su sve udaljenosti u carstvu. Bilo je to u stvari središte svijeta. Konstantin i njegovi nasljednici znali su da je za novi grad važno osigurati ono što je bilo osigurano i građanima Rima, kruh i igre. Brašno i kruh dijelili su se kao u Rimu, žitnice u Africi, posebno dolina Nila, davale su žita za Carigrad. U Carigradu je bilo pet velikih skladišta za žito i 20 javnih pekara. Igre u Carigradu osiguravao je pak hipodrom, Manji hipodrom započeo još je Sever, ali ga nije dovršio. To će učiniti Konstantin Veliki koji će povećati tu građevinu da bude ravna rimskom cirkusu Maksimusu. Carigradski hipodrom mogao je primiti između 70 i 80 tisuća gledatelja. Bjuri ovako opisuje jedan dio hipodroma. Na sjevernom dijelu, kao i u Rimu, bila su startna vrata, staje za konje i kola, skladište za pribor potreban za utrke i spektakl ali iznad te građevine koja je bila neizbježan dio svih rimskih trkališta uzdizala se katizma, jedinstvena i karakteristična zgrada hipodroma u Carigradu. To zdanje koje je vjerojatno podignuo Konstantin bilo je mala palača sa sobama za smještaj cara. Ona je s velikom palačom bila povezana spiralnim stepenicama. Na njezinom pročelju bila je carska loža iz koje su carevi gledali utrke. Katisma ili sjedalo dala je ime i cijeloj građevini. Odmah ispod palače bilo je mjesto vjerojatno izdignuto iznad razine trkališta i poznato kao stama i u njemu su možda za vrijeme spektakla bili carski stražari. Po sredini trkališta prostirala se spina ili kralježnica, dugi niski zid koji je na oba kraja imao dva stupa. Oko te spine utrkivala su se kola s konjima. Utrka je trajala sedam krugova. Na jednom dijelu spine bilo je obješeno sedam figurica dupina, na drugom sedam figurica jaja. I dupini i jaja bili su znakovi Neptuna i Kastora i Poluksa, božanstava povezani s konjima. Kako bi prva kola u poredku prošla pored stupa na kraju spine, službenik utrka bi maknuo jednu figuricu dupina ili jajeta. U hipodrom su gledatelji ulazili kroz ulaz na zapadu. Taj glavni ulaz bio je blizu katizme. Bila su još jedna vrata, vrata mrtvih, ali kroz njih su se samo iznosili mrtvi. Utrke kola bile su strast mnogih stanovnika Carigrada. Protiv njih su govorili mnogi kršćanski teolozi, kao i poganski satiričari i filozofi. Ali to nije umanjeno želju ljudi da idu na utrke. S utrkama su došle i prve navijačke skupine. Bjuri piše. Podrijetlo četiri navijačke skupine plavih, zelenih, crvenih i bijelih nejasno je. Postojale su još u zadnjem dobu Republike i možda su ih organizirali poduzetnici koji su osiguravali konje i kola kada je magistrat ili netko drugi organizirao javni festival. Broj suparničkih boja bio je određen činjenicom da su se u utrci obično utrkivala četvera kola. U Carigradu su s vremenom postale najjače skupine plavih i zelenih. Starija historiografija smatrala je da su te dvije navijačke skupine postale podijeljene i po političkim i vjerskim pitanjima i da su za vrijeme utrka caru davale do znanja što misle o tim pitanjima, ali o njemu samom. Današnja historiografija pak uglavnom smatra da su plavi i zeleni bile navijačke skupine i da ih je motivirala samo potpora svojoj boji. Sukobi između plavih i zelenih bili su ponekad krvavi i izmicali bi nadzoru. Bizanski povjesničar Prokopije u svojoj tajnoj povijesti ovako opisuje neke od obračuna plavih i zelenih. U svako doba dana, na svakome mjestu u gradu, zločini su vršeni tako reći pred očima najuglednijih ljudi. Zločinci nisu imali ni potrebe da prikrivaju svoje zločine, jer nikakav strah od kazne za njih nije postojao. Naprotiv, pojavila se među njima i neka vrsta natjecanja, jer su javno izlagali svoju mušku snagu. Pri čemu su pokazivali kako jednim jedinim zamahom mogu ubiti nenaoružana čovjeka kojega bi sreli na putu, tako da se nijedan živ čovjek više nije mogao nadati da će ostati živ u ovim opasnim prilikama svakodnevnog života. Svi su slutili da im sa svih strana prijeti smrt. U takvom strahu im ni jedno mjesto nije izgledalo sigurno, niti je jedna prilika pružala jamstvo sigurnosti bilo kojem čovjeku. Ljudi su bili ubijani u najsvetijim hramovima, čak i u vrijeme Božje službe, bez ikakva razloga i više nikakva veza nije postojala ni kod prijatelja, ni kod rođaka. Godine 527. na prijestolje Istočnog Rimskog carstva došao je Justinijan. Do njegove smrti 565. godine on je vodio Istočno carstvo u neke od najvećih pobjeda. Ali baš u njegovo vrijeme dogodio se vrhunac sukoba između dviju navijačkih skupina. Ta stvar za Justinijana bude gora, za vrijeme njegove vladavine te dvije navijačke skupine su se ujedinile. 13. siječnja 532. godine car Justinijan zauzeo je svoje mjesto u carskoj loži na hipodromu i dao je signal da počne utrka. Ali već sama njegova pojava dovela je do usklika nezadovoljstva. Onda Justinijan shvatio da su se po prvi puta u povijesti Carigrada plavi i zeleni ujedinili. Razlog ujedinjenja nezadovoljstvo carskom politikom, posebno s silinom kojom su dva careva pouzdanika, Ivan Kapadočanin i Tribonijan, skupljali poreze i novce za careve ratne pohode i građevinske pothvate. I plavi i zeleni vikali su nika nika ili osvoji ili pobjedi. Tim su povicima bodrili svoja kola u utrci, sada je to postao povik protiv cara. Utrka je otkazana, ali su navijači puni bijesa izašli na ulice Carigrada. Prvo su otišli u palaču gradskog prefekta i oslobodili sve članove plavih i zelenih koji su proteklih dana završili u zatvoru. Onda su krenuli u pohod na grad. John Julius Norvić u svojoj kratkoj povijesti Bizanta piše. Otuda su krenuli do pretorijanske prefekture, onda u zgradu Senata i čak do dvije velike crkve, Svete Irene i Svete Sofije, ostavljajući za sobom trag plamena. Do kraja dana sve te zgrade i bezbrojne druge bile su svedene na ruševine. Pet dana i noći gust je dim ležao nad gradom. Drugog dana je Svjetina, vrativši se na hipodrom, tražila trenutačno otpuštanje Ivana Kapadočanina, Tribonijana i gradskog prefekta Eudajmona, na te zahtjeve ozbiljno uplašeni Justinijan pristao. Do tada su pobunjenici našli novog miljenika. Hipatije, stari nečak bivšega cara, učinio je sve kako bi se sakrio kada je svjetina počela izvikivati njegovo ime, ali oni su ga srušili na zemlju i odnijeli ga do hipodroma, gdje je bio okrunjen zlatnom ogolicom koja je uzeta od nekog prolaznika i posjednut na prijestolje. Sada je Justinijan počeo sa svojim saveznicima razgovarati o tome kako da pobjegne iz grada. I car bi pobjegao iz glavnog grada da mu njegova supruga, carica Teodora, nije održala govor u kojemu je rekla kako si car može dopustiti sve, samo ne može postati bjegunac. Priče o bjegu su zaustavljene. U grad je dovedena vojska koju su predvodili Belizar i Mundon. U pokolju koji je uslijedio, carske trupe poubijale su oko 30 tisuća ljudi pobuna Nika, kako se nazivala ta pobuna zelenih i plavih, tako je bila ugušena. Justinijanu su glavu spasila dva mlada vojna zapovjednika, romanizirani tračanin Belizar i Ilir Mundon. Dvije godine nakon što mu je spasio glavu, Belizar je poveo Justinijanovu vojsku protiv vandala u Sjevernoj Africi. Nakon toga Belizar i Mundon poveli su vojsku protiv još jačeg suparnika, Ostrogota u Italiji. Car koji je 532. godine strahovao za svoj život, pet godina kasnije poslao je vojsku koja je trebala obnoviti slavu i teritorijalni opseg uništenog rimskog carstva govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijal za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Plan je na papiru jako dobro funkcionirao i u početnom dijelu je i savršeno e, se provodio. Dakle, akcija koju je poduzeo Mundon u Dalmaciji je uspjela, što više e, istočni rimljani su se e, onda praktički bez borbe domogli i Sirmija, dakle koja je bio važna točka za učešćivanje obrambenih položaja na samome Dunavu, dakle donjemu Dunavu. Mundon doduše je u jednome protuudaru koju su Ostrogoti izvršili, izgubio život 536. E, godine. Međutim, čak i ta Mundonova smrt nije bitno poremetila istočno rimske planove i učešćivanje njihovih položaja u e, Dalmaciji, jer Ostrogoti su vrlo brzo uvidjeli da će se stvari ovako onako odlučivati u Italiji. Pa su se vrlo brzo povukli, praktički od 537. godine od jednoga pokušaja da spriječe dalje e, nadiranje istočnih Rimljana e, u Dalmaciji. Oni se e, povlače i više nisu relevantni na tome prostoru. I u Italiji su stvari jako dobro tekle. Sicilija je bila osvojena već do kraja 535. godine. Bez većih poteškoća se i Belizar prebacio na samo italsko e, kopno. Car je bio spreman uvijek slati i nove vojne snage, dakle tu se uključuju i brojni drugi vojskovođe, praktički u tome trenutku je to bilo e, jedino aktivno ratište i dobar dio snaga koji su nekoć bile djelatne u sukobu s Perzijancima ali na istočnim e, granicama sada su bile prebačene upravo u Italiju i zapravo u nekih četiri godine je već situacija bila takva da se činilo kako ostrogotima nema spasa. država vandala koji su opljačkali Rim brzo se srušila pred bizanskim trupama koje je vodio Belizar. Ali novo rimsko carstvo koje ne bi unutar svojih granica imalo Rim bilo bi smiješno. Zato je Belizar dobio zapovjed da krene preko sredozemlja prvo na Siciliju, a onda i na talijansko kopno. Mundon je s drugim dijelom vojske krenuo u napad na Dalmaciju. Pokretanje rata bilo je olakšano jer je 535. godine ostrogotski vladar Teodaha dao zadaviti Amalasuntu, kćerku Teodorika Velikog i majku i regentkinju Teodorikovog nasljednika, njezinog sina Atalrika. Belizar je preko Sicilije došao do Napulja. John Julius Norvić piše. Nije naišao na otpor sve dok nije došao do Napulja, čiji su građani srčano branili grad tri tjedna. Belizar ih je upozorio da će, ako se budu opirali, teško moći zauzdati svoju vojsku, koje je podsjetio ih je uglavnom sastavljena od poludivljih barbara, od uobičajenog pljačkanja, silovanja i ubojstava. Kada je Napulj konačno pao, platio je cijenu svojega herojstva. Prošli su sati prije nego što je Belizar uspio uvjeriti svoje horde da spuste mačeve i koplja i da se vrate u tabor. Pad Napulja zadao je težak udarac ostrogotima. Plemići su za poraz skrivili Teodahada i prvo su ga svrgnuli s prijestolja, onda jubili. Naslijedio ga je Vitigis. On je pak sve zaprepastio odlukom da ne brani Rim. Međutim, ta njihova slabost u datom trenutku proizlazila je iz činjenice što ni u samim vlastitim redovima dakle, nisu znali što i kako. Vladar Teodat ili Teodahat eh, koji je bio službeno na vlasti u trenutku kada je izbio rat i koji se morao nositi s činjenicom da e, ga je istočno-rimska vlada optuživala da je uklonio Amala Suntu, što izvori i daju jasno naslutiti da je jednostavno on odgovoran i za njezino smaknuće. Nije se mogao smatrati dovoljno učvršćenim s obzirom na to da je uklonio i zakonitu predstavnicu dinastije. Njegov nasljednik e, Vitigis e, je bio puno E, sposobni vojskovođe, međutim i on je morao lavirati između pojedinih struja kod samih e, ostrogota, tako da je on e, na koncu radije priznao poraz, dospio u zarobljeništvo, dakle izgubio čak i ključni sukob s Belizarom i onda je postao jedan od zarobljenika, ali svevrsnih rentijera u Istočno rimskom carstvu. Dakle, 540. godine je i Rim potpao pod e, Belizara i sve se činilo bajnim, savršenim, međutim onda je nastupila e, jedna katastrofa koja u modernoj historiografiji se smatra i svojevrsnom prekretnicom u Justinijanovoj vladavini, dakle to je izbijanje epidemije kuge koja je poharala istok, cijelo istočno rimsko carstvo i na posljedku e, došla i u Italiju i može se slobodno kazati dakle da je iscrpila snage carstva i onemogućila onda carstvu da ovaj početni veliki uspjeh e, privede vrlo brzo do triumfalnog kraja. Belizarove snage prvi su put ušle u Rim 536. godine. U gradu je tada bila samo malena ostrogotska posada. Ostrogoti su krenuli na Rim tek u ožujku 537. i držali ga pod opsadom godinu dana. Za vrijeme te opsade Goti su porušili sve akvadukte koji su Rim obskrbljivali vodom. Bio je to udarac od kojeg se Rim neće oporaviti sve do 16. stoljeća. Vitigis je prekinuo s opsadom Rima tek kada su bizanska pojačanja, vođena od vojskovođe Ivana, došla na doma Kravene, središta Ostrogotske države u Italiji. Belizaru se u vođenju vojske pridružio Narzes Eunuh i pouzdani Justinijanov suradnik i savjetnik. Ratovanje u Dalmaciji bilo je u sjeni glavnog ratišta, onog u Italiji, ali i tamo su se vodile teške borbe. Dalmacija je bila od strateške važnosti jer se s njezine obale moglo brodovima dosegnuti bilo koja točka na istoku Apelinskog poluotoka. Bizanska mornarica gospodarila je morem. Mundon je zauzeo većinu istočno-jadranske obale, ali u proljeće 536. Ostrogoti su krenuli u protuudar. Njihova vojska prodala je do Salone. Tamo su napali bizanski odred pod vodstvom Mauricija, Mundonovog sina. U tom je okršaju Mauricije poginuo. Mundan je onda sa svojom vojskom krenuo u siloviti protuudar. Pobjedio je ostrogotski odred, ali je u tom okršaju ranjen. Od posljedica tog ranjavanja je i umro. Hrvoje Gračanin u knjizi Nova zraka u europskom svjetlu u poglavlju Kraj antike na hrvatskim prostorima ovako opisuje daljnje ratovanje u Dalmaciji. Mundanova pogibija obeshrabrila je istočno-rimske vojnike, koji su se povukli na jugoistok, vjerojatno izvan granica Dalmacije, dok su ostrogoti zaposili utvrde u blizini Salone i strateške položaje na obližnjim cestovnim pravcima. U sam grad nisu ušli, jer se nisu pouzdavali u njegove zidine, niti su vjerovali stanovnicima, nego su ga zauzeli tek kada je stiglo pojačanje. Nije trebalo dugo čekati na carsku reakciju. Justinijan je zapovjedio glavnom carskom konjušniku Konstancijanu da povede iliričku vojsku i što prije preotme Salonu. Konstancijan je sabrao čete u Dirahiju ili Draču i odatle se morem preko Epidaura i Hvara prebacio do Salone. Ostrogoti su se u međuvremenu povukli iz grada, zadržavši se prolazno u okolici Skardone, Skradina, ali su ubrzo napustili pokrajinu, vjerojatno ocijenivši da nisu kadri potisnuti neprijatelja. Konstancijan je s mjesta prionuo na obnovu salonitanskih bedema, koji su se nalazili u ruševnom stanju, što je bila posljedica slabih mogućnosti romanske gradske uprave i nemara ostrogotskih vlasti. Dalmacija je stavljena pod nadzor Justinijanovi snaga. Godine 544. Belizar je proveo nekoliko mjeseci u Poli, Puli. To je učinio kako bi unutrašnjost Istre stavio pod bizanski nadzor. U Panoniji ratovanje je bilo teže. Godine 535. bizanska vojska zauzela je Sirmi, najvažniji grad na Donjem Dunavu ali već sljedeće godine taj su grad zauzeli Gepidi. Godine 539. na 540. Justinijan je sklopio s Gepidima mir. Kako je Bizant uvijek nastojao paziti na ravnotežu snaga na svojim granicama, sklopljen je s Langobardima mir i 527 godine dopušteno im je naseljavanje u sjevernu Panoniju. Negdje oko 547. godine Langobardima je carstvo prepustilo i uporišta u Južne Panoniji. Tako su Langobardi postali susjedi Gepida. Sve ove ratne i diplomatske operacije imale su za posljedicu širenje bizanske vlasti na Dalmaciju i Istru. O Dalmaciji i panoni tog vremena najviše znamo iz dijela Kasiodora, povjesničara, političara i redovnika koji je služio kraljevima Teodoriku i Atalriku. U njegovim dijelima, prije svega pismima, on je dao niz opisa stanja u Dalmaciji i Panoniji. Kasiodor tu jako dobro pokazuje u svakom slučaju činjenicu da ono što je opstalo od rimstva u Italiji e, i celoga dakle, i administrativnog aparata e, je zahvaljujući tomu što su se upravo oni dali e, u službu gotima i da je tu njihova najvažnija uloga i da ih zato treba zadržati jer su oni E, spasili su one najvažnije tekovine rimske civilizacije pod jednom barbarskom vlašću upravo za istočnu rimsku vlast kada se stvore uvjeti da se ona e, obnovi. E sad, što on zapravo svjedoči o prilikama u Dalmaciji i Južnoj e, Panoniji pokazuje s jedne strane veliku brigu ostrogotskih vlasti, a onda su to istočne rimske vlasti nastavile, za obnovu što uređenijih prilika, u tim oblastima, a to je podrazumijevalo zapravo obnovu i gradskoga života i čak pokrajinskog ustroja na toj razini. Dakle, Ostrogoti vraćaju život gradovima, dakle u Južnoj Panoniji i u Dalmaciji. Tu se vide i određeni gospodarski ekonomski pomaci. Središnja vlast e, u Raveni e, se brine za to da se potakne e, lokalno gospodarstvo, dakle ta E, pisma svjedoče e, o tomu kako je bila razvijena i poljoprivredna e, proizvodnja, recimo standardno za Dalmaciju to je proizvodnja maslina, dakle maslinarstvo, pa zatim proizvodnja žita, nešto što se dobrim dijelom poneprije e, direktno e, povezuje s e, pokrajinom Istrom. Međutim, očito je da se odnosi poneprije i na dalmatinske otoke. S druge strane, recimo za Južnu Panoniju, to treba naglasiti, Očito je bilo vrlo važno stočarstvo. Izvori doduše to daju naslutiti, odnosno kad se to daje naslutiti zapravo preko jedne negativne pojave otimačine stoke u tim razdobljima u prvim desetljećima e, šestoga stoljeća, što onda podrazumijeva da je očito bila proizvodnja poljoprivredna e, u vezi sa stočarstvom prilično e, razvijena. I s druge strane daje se naslutiti da su se bavili recimo i ribarstvom, dakle riječnim ribarstvom u južnoj, južnoj panoni. Flavije Magno Aurelije Kasiodor rođen je 490. godine u mjestu Skilace i na jugu Italije. Podrijetlom je bio iz senatorske obitelji, ali je kao rimljanin morao pretrpjeti činjenicu da carstva u kojem je živjela njegova obitelj više nema. Zato je on bio jedan od mnogih Rimljana koji su ušli u službu ostrogotskih vladara. Cilj tih ljudi bilo je očuvanje rimskih tradicija, koliko se to može učiniti pod barbarskim vladarima. Kasiodor je služio nizu ostrogotskih vladara. Bio je kvestor i konzul. Smrt Teodorika Velikog dočekao je na dužnosti magistara oficioruma ili prvog čovjeka vladareve birokracije. Pod Teodorikovim nasljednikom postao je pretorijanski prefekt. Nakon 540. otišao je u mirovinu i sklonio se u samostan Vivari, smješten pored njegovog rodnog mjesta. Kasiodor, kako to piše enciklopedija Britanika u članku o njemu, nije bio ni dobar pisac, niti dobar učenjak ali bio je ključan za očuvanje antičke tradicije, jer je za vrijeme obnašanja svih onih dužnosti nastojao zaštititi antičku baštinu. Kad se zaredio, nagovorio redovnike u samostanu da marljivo prepisuju ne samo kršćanske, već i poganske autore. Bio je to primjer koji će kasnije slijediti mnogi samostani. To će imati golemu ulogu u očuvanju antičke pisane baštine. U dijelu različiti spisi on je donio niz pisama u kojima je opisana situacija u Dalmaciji u pismu kralja Teodorika Simeonu ili Simoniju piše. Povjeravamo ti dužnost skupljanja poreza silikvatika po cijeloj provinciji Dalmaciji za vrijeme prve, druge i treće indikcije. To činimo ne zbog dobitka naše riznice, već da bi spriječili klonuće duha naših podanika. Također, pažljivim rudarenjem traži žile željeza u Dalmaciji, gdje je mekoća zemlje plodna čvrstim željezom koje se kuha u vatri dok ne postane tvrdo. Željezo nam omogućuje da branimo našu zemlju. Korisno je za poljoprivredu i za bezbrojna umijeća ljudskog života. Željezo je gospodar zlatu, jer tjera bogatog čovjeka bez oružja da se pokori siromašnom čovjeku koji vitla oštricom od željeza. Za Dalmaciju e, je također važna još jedna činica koja proizlazi iz tih pisama, e, što je ona imala i razvijenu trgovinu, jer dakle, jedno pismo nalaže službeniku imenom, posebno imenovanom službeniku imenom Simeonije, da jednostavno i slijedi što se dogodilo s dužnim poreznim e, davanjem e, za jedno razdoblje od četiri godine temeljem poreza koji se nazivao e, silikvatik, a to je bio poseban porez uveden još sredinom petoga stoljeća na promet roba. Sama ta činjenica ukazuje na to da je promet roba postojao i E, ako se ubirao e, silikvatik, e, to svjedoči o prilično razvijenim gospodarskim mogućnostima, dakle razvijenoj trgovini koja je onda mogla podnositi i takav financijski teret. Ako nekako pokušavamo protumačiti zašto se nije neko vrijeme ubirao taj porez, to se može objasniti što je upravo u tome vremenu, dakle 506. na dalje do 510. E, godine, traje onaj već spomenuti sukob između Gota i Istočno-Rimskog e, carstva prije sklapanja mira 510. pa vrlo vjerojatno ravenske vlasti nisu htjele antagonizirati stanovništvo u e, Dalmaciji, dakle tražeći od njih da odmah plate taj porez kada je zapravo vlada još sukob, dakle ratno stanje. Međutim, činjenica jest da se taj porez ubirao i da se moga ubrati, dovoljan je dobar pokazatelj da je Dalmacija bila i trgovački i općenito gospodarski vrlo razvijena, taj isti službenik je dobio još jedan zanimljiv zadatak, naime da inspicira, dakle da provjeri funkcionalnost postojećih rudokopa, pogotovo poneprije željezne rudače u pokrajini Dalmaciji. To se prvenstveno onda ticalo rudokopa, rudnika u današnjoj sjeverozapadnoj i sjevernoj Bosni i čini se da je on bio uspješan u tomu, odnosno da su ti rudokopi e, ponovno bili privedeni u funkcije, jer recimo je poznato, a to se datira baš u Istinjanovo e, doba, dakle u vrijeme kada su istočni Rimljani vladali e, Dalmacijom, da u dolini Japre otkriveno je jedno naselje, jedna prilično dobra bazilika, dakle očito su bila na raspolaganju dostatna sredstva da se sagradi takva jedna raskošnija crkva i pokazuje se da su bila obnovljena postrojenja za preradu e, željezne e, rudače e, što je očit pokazatelj dakle, da su ti rudokopi u tome vremenu, dakle u 30., 40. i 50. godinama 6. stoljeća bili funkcionalni, zahvaljujući prije ostrogotskom angažmanu, koji su onda samo istočni rimljani znali preuzeti i dalje unaprijediti. Kada je 491. godine Anastazije izabran za cara, bilo mu je 60 godina. On je bio smiren i pobožan čovjek. Jedna od njegovih reformi bila je ukidanje igara s divljim zvijerima i zabrana noćnih gozbi i pijanki. Jedno i drugo je, smatrao Anastazije, vodilo do pijančevanja i raznih poroka. Kako to piše John Julius Norvić, Carigrad je postao dosadnije mjesto, ali te su mjere zajedno s poreznim reformama i ograničavanjem nepotrebnih javnih izdataka obogatile riznicu za 320 tisuća funti zlata. Najvažniju Anastaziju reformu ovako opisuje Warren Treadgold u knjizi Povijest Bizanske države i prava. Najvažniji dio te reforme bila je zamjena većine preostalih plaćanja u robi plaćanjem u novcu. Kako bi valutu učinio stabilnijom, godine 498. u carstvu je, nakon skoro 300 godina, uvedena obilata i stabilna bakrena kovanica i vezana je uz zlatnu kovanicu, koja je bila stabilna od vremena Konstantina I. Dajući sredstva za razmjenu svota znatno manjih od vrlo vrijedne zlatne nomizme, Bakreni Novčić olakšao je kako službene dotacije, tako i privatna plaćanja. Koliko je uspješna bila zamjena plaćanja robom, plaćanjem novca, govori i to da su Anastazije i njegovi najbliži službenici uvjerili vojnike da oni plaćaju za svoju opremu i oružje. Nakon 498. godine vojnici carstva morali su sami plaćati oružje i odore. Prije su ih dobivali besplatno ili kao dio plaće. Razlog zašto su vojnici pristali na to bio je što ih je Anastazije počeo plaćati u novcu i još im povećao plaće. Vojnicima onda bolje bilo kupiti opremu nego se vratiti na stari sustav gdje bi često bili varani kada je u pitanju vrijednost opreme i oružja koji su dobivali. Anastazije je ukinuo neke poreze. Posebno je bio omražen jedan porez koji je teretio trgovce. Od tog poreza sakupljalo se malo novaca, ali on bio posebno omražen. Sve je to omogućilo Anastaziju da sakupi golemu svotu novaca u carskoj riznici. Njegov nasljednik Justin nije načao tu svotu, ali Justinijan je i tekako zagrebio u tu riznicu. On je već na početku svoje vladavine počeo trošiti te rezerve koje je stvorio Anastazije prvi, a nekako i Justinijanov e, ujak e, Justin održavao na toj e, razini. Dakle, već je bio problem to što se mir s Perzijancima kupio. Istočni Rimljani morali su se obvezati na svrsno plaćanje. To nije u istočnim rimskim izvorima predstavljeno kao danak, ali u praksi jest. To je bio svojevrstan doplatak na to što prezijanci će štititi kafkasku granicu, dakle jednim dijelom zapravo i tu sjeveroistočnu granicu rimskoga, eh, istočno rimskoga carstva protiv kojeg god zavojevača koji je mogao doći preko Kafkaza. To je nešto što je bilo doduše dogovoreno već eh, i prije, dakle za još za vladavine cara Zenona i što je onda bila i jabuka razdora između e, Istočno Rimskog carstva i Perijskog carstva, jer Istočni Rimljani baš nisu bili tako skloni plaćati tu zaštitninu, odnosno taj neki dodatak koji je bio e, dogovoren. Justinijan se obvezao na to, obvezao se da će isplatiti i sve e, zaostatke postojeće, dakle koje nisu njegovi prethodnici isplaćivali i da kako E, da će biti spreman isplatiti jednokratnu e, ratnu odštetu. Dakle, to su bili iznosi novca i dugoročno koji su opterećivali carsku blagajnu. To sasvim zorno e, pokazuje još jedna činjenica što se Justinian počeo u tim vremenima, dakle, od 30. godina 6. stoljeća sve više u svojoj poreznoj politici i namicanju sredstava oslanjati na jednoga istaknutoga poreznoga stručnjaka a po funkciji prefekta pretorija e, prefekture istoka, istočne prefekture, dakle glavnog civilnog činovnika koji je bio na čelu te goleme oblasti u kojoj su ulazili najvažnije i najbogatije e, pokrajine istočno-rimskog e, carstva imenom Ivan Kapadočanin, dakle Ivan iz, iz Kapadokije, koji je praktički onda postao glavna careva uzdanica u tomu i zbog toga se i ozlogasio. Najvažniji Justinijanov službenik bio je pretorijanski prefekt Ivan Kapadočanin. On je bio ključan za prikupljanje sredstava za Justinijanove ratove i monumentalne građevine. Njegova dosjetljivost u ubiranju poreza i izmišljanju novih nameta učinila ga je najomraženijom osobom u Bizanskom carstvu. Ali on je bio osoba koju je teško bilo voljeti. Njegovom krivnjom na brodove koji su prevozili bizanske trupe u napad na vandalsku državu u Sjevernoj Africi ukrcani su pljesnivi duopeci. Od tih se dvopeka dobar dio vojnika i mornara otrovao. Najvažniji autor, povjesnik koji je nepresušno vrelo eh, podataka za istinjanu vladavinu Prokopije iz Cezareje, nema baš riječi hvale za Ivana Kapadočinina, čak ga optužuje između ostaloga da je gotovo izmislio porez na zrak, to je, može se reći, više svrsna igra riječima, jer je e, Ivan Kapadočin u Konstantinopolu ponajprije uvedan porez koji se nazivao Erikon, odnosno Erik, od riječi doista za zrak. Međutim, e, radilo se o posebnom porezu na visinu e, zgrada, takozvanih e, zgrada za iznemljivanje inzula u Konstantinopolu koje su bile dakle više zapravo od određene razine, imale više od trećega kata, morao se plaćati dodatni porez na njihovu visinu. To je s jedne strane bilo doista zamišljeno da se ubere što više prihoda e, za carsku e, blagajnu, ali s druge strane je trebala biti svojevrsna zaštita jer su inače takve vrste građevina bile dosta loše. E, one su bile zdanja za iznemljivanje, dakle za najam davale su se stanovnicima, dakle cari grada Konstantinopola koji nisu bili e, što se toga tiče platežno najsposobniji, e, pa znači da nisu bili kvalitetno onda građene, postojala je opasnost njihovoga rušenja, urušavanja, pa onda i od požara, sve to onda imalo svoju E, svoju ulogu, ali pokazuje i to da je car bio spreman gdje god može nekako e, ubrati što više prihoda. Dakle, to je s jedne strane bio u samome startu problem. Onda, kako, pobjeda nad vandalima je donijela stanovita bogatstva, ostali su sačuvani zapisi, da se carstvo sada domoglo i to je onda bilo prikazano i u triumfu koji je bio priređen u Konstantinopolu, u kojem je čak, to je bilo izuzetak doista, bilo dozvoljeno samom Belizaru da proslavi svoju e, pobjedu, iako je to bilo da kako Justinijanova pobjeda Ponepir jer samo car može pobijediti, ali je i Belizar imao tu istaknutu ulogu kao pobjedonosni vojskovođa. Dakle, taj plijen je obuhvaćao dobrim dijelom ono što su vandali uspjeli popljačkati tijekom ipak duljega e, svoga razdoblja kada su bili na vrhuncu, pogotovo u vremenima kada su još 455. godine e, osvojili Rim i opljačkali ga. Početkom trećeg stoljeća po Kristu Ardašir, sin Babaka, vazala Gočira, kralja u Perzisu ili Parsi, drevnoj zemlji na jugoistoku današnjeg Irana, dobio je uz očevu pomoć dužnost vojnog zapovjednika grada Darab Gerda. Danas je to Darab u Iranu. Ardašir je brzo proširio svoju vlast na susjedne gradove. U međuvremenu je njegov otac Babak ubio kralja Gočira i proglasio se novim kraljem. Kao i Gočir, Babak je priznavao vrhovnu vlast kralja moćne partije Artabana V. Babak je za nasljednika odabrao starijeg sina, ali nakon Babakove smrti Ardašir je ubio starijeg brata i proglasio se 208. godine kraljem Perzisa ili Parse. Ardašir nije mirovao, polako je počinjavao okolne zemlje, širio vlast na obale Perzijskog zaljeva. To je dovelo do parske reakcije. 224. godine kod Hormiz Dagana sukobile su se parska vojska predvođena kraljom Artabanom i Ardaširova vojska. Ardašir je pobjedio, Artaban je poginuo u bici. Tako je okončana povijest moćnog partskog kraljevstva i počelo je vrijeme Sasanidskog Perzijskog carstva. Sasanidi su postali najopasniji protivnici prvo Rima, a onda i Bizanta. U vrijeme vladanja Ardaširovog sina Šapura I, Sasanidska Perzija prostirala se od Gruzije na sjeveru do Mazuna na arapskom poluotoku na jugu, od Indusa na istoku do gornjeg toka Eufrata i Tigrisa na zapadu od Šapura koji je vladao do 272. godine do Kavada prvog koji je vladao do 531. Perzija će s Bizantom ratovati za nadzor nad Mezopotamijom, Armenijom i Sirijom. Povod za rat koji je počeo početkom 6. stoljeća ovako opisuje Warren Treadgold u knjizi Povijest Bizantske države i društva. Godine 502. Perzijanci su prekršili mir koji su držali tijekom prethodnih 60 godina, u trenutku kada je Bizant baš trebao taj mir. U vrijeme toga mira Perzijanci su, kao i Bizantinci, trpjeli od niza barbarskih invazija, posebno od bijelih huna i od sukoba u kraljevstvu u kojima je privremeno s prijestolja zbačeni kralj Kavad. Kada je vratio prijestolje u situaciji kada je trebao novac kako bi isplatio bijele hune, činilo mu se da Bizantinci izgledaju ranjivo. U to vrijeme Bugari su napadali Trakiju, Arapi su napadali Siriju i Palestinu. Kavad je tada zatražio danak od cara Anastazija. Kada je car odbio platiti, kralj je napao Bizansku Armeniju. Opljačkao je Teodosiopolis i Martiropolis i početkom 503. zauzeo grad Amidu u sjevernoj Mezopotamiji. Tako je počeo novi rat između Bizanta i Perzije. Taj se rat oduljio sve do dolaska Justinijana na prijestolje i potrao je sve do 532. godine. Tada je sklopljen takozvani vječni mir, koji je Justinijan platio s 11.000 funti zlata. Mir nije dugo potrajao. Novi rat s Perzijancima dokrajčio je povoljnu stratešku situaciju za Bizansko carstvo. Početkom 40. godina 6. Eh, stoljeća je opet uz crne smrti, buduće crne smrti, odnosno kuge, pojavio se i problem novoga rata s Perzijancima. Dakle, Perzijanci nisu bili zadovoljni kako je Justinijan ispunjavao svoje financijske obveze, kako da mu je to postalo malo teže u drugoj polovini 30. godina 6. stoljeća jer je trajao rat u Italiji i trebalo je njega poneprije financirati. Dakle, otvorila se još jedna bojišnica E, istočna bojišnica, što je onda prenapregnulo e, snage e, carstva, sada se više nisu onda mogli aktivno baviti prilikama u Italiji. Dakle, jednostavno do sredine 40 godina 6. stoljeća carstvo je bilo financijski poprilično iscrpljeno, blagajna relativno prazna jer ipak rashodi su bili puno veći nego prihodi, a trebalo je još riješiti neka druga plaćanja, naime Justinijan je recimo e, pokrenuo i prilično opsežan e, program obnove utvrđenja u Iliričkoj, prefekturi, u Tračkoj dijecezi, dakle pone prije onih utvrđenja koje su štitili Donju Dunavsku e, granicu. Također su tu bili i zamašni građevinski projekti u samoj carskoj prijestolnici, dakle uz obnovu središnje e, bazilike Svete mudrosti. Sve to doista opterećivalo do maksimuma e, carske financije i da carstvo u startu gospodarski nije tako dobro stajalo, poneprije zbog Egipta E, iz Sirije, teško da bi se mogli doista isfinancirati svi ti zamašni Justinjanovi e, projekti i ovako gledajući e, sa povijesnim iskustvom i sa povijesnom mudrošću iz daleka doista se e, postavlja pitanje koliko je to bilo e, opravdano. Međutim, e, i mi u sadašnjem vremenu živimo u doba kad se pojedine akcije, političke akcije ne mogu samo na taj način racionalno tumačiti. Samom Istinjanu je i tekako bilo onda važno i predstaviti svoju vladavinu, dakle ako je već tako dobro počela, kao obnovu svih onih tradicija, najboljih tradicija rimskoga E, carstva i u nekim situacijama se onda jednostavno moralo ići do kraja. Nekoliko je pošasti poharalo stari vijek, jedinstvena je bila pošast koja je 430. godine prije Krista izbila u Ateni. Godinu dana prije izbio je poloponeski rat, sukob između Atene i Sparte i njihovih saveznika. Strategija Atene koju je predložio Periklo bila je da se osloni na svoju pomorsku moć i izbjegava veliki kopneni sukob sa Spartancima. Sve stanovništvo Atike povuklo se iza moćnih atenskih zidova, dok je Spartanska vojska sa svojim saveznicima zauzela Atiku i pustošila polja. U tako tako napučenoj Ateni izbila je pošast čije simptome i posljedice ovako pisuje starogrčki povjesničar Tukidin u svom dijelu Peloponeski rat. Ostale je bez ikakva povoda, upravo iznenada, premda su prije toga bili zdravi, spopala silna vrućina u glavi, crvenilo očiju i vatruština, a unutra je ždrijelo i jezik odmah podbijala krv i širili su neobičan i smrdivi zadah. Zatim je istoga slijedila kihavica i promuklost i za ne mnogo vremena silazila je mučnina u prsi uz žestok kašalj. I kad bi se bolest ustalila u želucu, preokretala bi ga i nastupala su svakovrsna izlučivanja žuči i to uz veliku bol. Povjesničari i liječnici nisu se do danas suglasili koja je to bolest poharala Atenu od 430. do 426. godine prije Krista. Najviše se sumnja na pjegavi tifus i velike boginje. U drugom stoljeću po Kristu Rimsko carstvo poharala je pošast koja se u povijesti naziva Antoninska, prema obitelji koja je dala careve Antonina Pija i Marka Aurelija. Pošast je u carstvo ušla 165. godine po Kristu. Donijeli su je legionari koji su ratovali na istoku carstva. Ta je pošast harala 15 godina po carstvu. Na vrhuncu svoje siline, prema starorinskom povjesničaru Dionu Kasiju, odnosila je oko 2000 života dnevno u Rimu. Pošast je najvjerojatnije došla u obliku velikih boginja. Pošast koja je pak poharala Bizant u doba vladanja cara Justinijana bila je baš kuga – govori profesor dr. Hrvoje Gračanin, socijal za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Teško je prosuditi jasno, koji su bili izvori te velike, zapravo najveće pošasti koja je e, snašla antički svijet i koje se doista onda bez ikakvih poteškoća može usporediti sa tim razdobljem crne smrti sredinom 14. E, stoljeća. E, očito jednim dijelom su tomu pridonijeli trgovački e, odnosi dakle sa Srednjim istokom, poneprije e, s koja je dakle bila nekako područje odakle su i kretale te e, pošasti, ali kontakti i prilično aktivnost pogotovo između dakle, istočnih Rimljana i Perzijanaca je bila dodatan potica, odnosno stvorila je dobre mogućnosti da se onda bolest proširi. Naime, prema samim istočno rimskim, rano bizanskim izvorima bole se, pošast se pojavila u jednom e, gradu e, na razmeđu Sirije, e, odnosno Palestine i Egipta, dakle u Peluziju. On je bio čak i svojevrsno trgovačko središte, odakle su onda i kretali ti kontakti ili dolazili kontakti iz Indije pa dosezali to e, istočno, e, istočno sredozemlje i vrlo brzo se onda e, proširila upravo već postojećim tim rutama i trgovačkim vezama i ponavljam u vrijeme kada je trajao sukop između istočnih Rimljana i Perzijanaca i može se čak reći da koliko god je ona bila strašna za samo carstvo, jednim dijelom je e, i spasila e, carstvo e, od možda čak i poraza na bojnom polju koji su mogli nanijeti Perzijanci jer su se sada i oni našli izloženi tome protivniku s kojim se nisu mogli nositi. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o vladavini cara Justinijana. Današnju emisiju za vas su pripremili. Tek čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimila Nikolina Ćulum, a u rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.